تبلوا بالقليل من القليل تبلوا بالقليل من القليل وهي الزدل Ako dožive kod tebe svoju poznu starost, jedno od njih ili oba dvoje, nemoj im kazati ni uf. تبلوا بالقليل من القليل تبلغ بالقليل من القليل وأي الزاد Gospodaru moj, smiluj im se, kao što su oni mene odgajali dok sam ja bio mali. وطاعته غنى الدارين فالزم وطاعته غنى الدارين فالزم Trojica neće osjetiti dženeckog mirisa, niti će se naslađivati dženeckim nepotama. Mudminu hamr, onaj koji pije alkohol, wal aku, i onaj koji je nepokoran svojim roditeljima, od dejud, i onaj koji može gledati svoju porodicu da je nemoralna, a on ništa ne preduzima. من القليل وعي السدل السفر الطويل aktivna islamska omladna lica. نظمي ومقالي حمد رب العالمين وصلاة الله تالي تبلغ الهادي الأمين وعلى صحب وآل وجميع التابعين ما بدا نور الوصال في وجوه الساجدين قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إن دعيتم للحياة Reci, o robovi moji koji vjerujete, bojte se gospodara svoga, one koji na ovom svijetu dobra djela budu učinili čeka nagrada.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 kod tebe svoju poznu starost jedno od njih ili oba dvoje nemoj im kazati ni uf jer je to riječ koja ispoljava negodovanje, koja ispoljava nezadovoljstvo bilo njihovim postupkom ili njihovom riječju. Wala tanharhuma i nemoj na njih podviknuti i nemoj sa njima grubo postupati. Wa kul lehuma qawlan karima, reci im blage i nježne riječi, jer su oni najzaslužniji da čuju takve riječi. Vohfid lehuma dženaha dhulli mina rahme, وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا i ti njima spusti svoja krila poniznosti i kaži gospodaru moj smiluj im se kao što su oni mene odgajali dok sam ja bio mali spusti im svoja krila milosti i poniznosti i moli uzvišenog Allaha Đelešanuhu da im oprosti jer su oni prema tebi bili milostivi dok si ti bio mali a uzvišeni Allah te barak teala će se smilovati onima koji su bili milostivi pogledajmo samo naše prve generacije kako su se obhodile prema svojim roditeljima prenosi se da su neki od njih kada bi jeli zajedno sa svojom majkom nisu imali snage da jedu a da njegova majka gleda u njega smatrao je da bi možda zalogaj koji stavi u svoja usta poželjena njegova majka pa kaže nisam mogao da jedem ono što bi možda moja majka poželjela da pojede žrtvovao je sebe zbog svojih roditelja drugi kada bi razgovarao sa svojim roditeljima kada bi ga nešto upitali pa kada bi odgovarao nisu nikada mogli čuti njegov glas niti njegove riječi tako je ponizno govorio tako tihim glasom da je bio nerazumljiv do te mjere je bio milostiv i ponizan svojim roditeljima, znajući da njegov uspjeh na Dunjanuku i na Ahiretu ovisi o njegovom odnosu prema ocu i majici. Pogledajmo samo u Vejsal Karnija, koji je došao iz Jemena, kako bilježi imam muslim u svome sahihu, da je došao iz Jemena u vrijeme halife Omara radijallahu ta'ala anhu, pa je Omer izišao pred njega i kazao mu, i pitao ga u stvari da li je on u Vejsel Karni pa je rekao da jeste Omer mu tada reče dovi mi, čini mi dovu Allahu Đelešanuhu jer sam čuo poslanika alaihi salatu veselam da je rekao doći će u Vejsel Karni iz Jemena a on ima majku, staricu kojoj je pokoran i dobročinitelj pa čini mi dovu da mi Allah Želešanu oprosti da mi Allah Želešanu oprosti zbog tog, tvoga dobročinstva tvojoj majici A mi znamo svi ko je bio Omar radijallahu ta'ala anhu. Prenosi se u vjerodostojnim predajama da kada bi šeitan vidio Omara na jednom putu da bi pobjegao na drugi. Nije smio prići Omar radijallahu ta'ala anhu. No međutim, pored toga, on traži Omar radijallahu ta'ala anhu zahtjeva od Uvejsa al-Karnija da mu dovi, da mu dovu čini Allahu Đelešanhu zbog njegove pokornosti svojoj majici i zbog onoga što je činio od dobročinstva. Prenosi se također da su prve generacije kada bi klanjali dobrovoljne namaze, bilo da se radi o noćnom namazu ili o sunnetima, pa bi ih pozvao otac ili majka da su prekidali svoje dobrovoljne namaze zbog njihovog poziva. Jer je pokornost roditeljima obavezna, pokornost roditeljima je vađib, a klanjanje dobrovoljnih namaza nije vađib i nije obavezno pa se uvijek daje prednost onome što je obavezno nad onome što nije obavezno. Zato je neophodno da čovjek bude dobročinitelj svojim roditeljima cijelog svog života, dok žive na ovoj zemlji i kada presele, kada se vrate svome gospodaru, a za vođeli. Kaže uzvišeni ovo sajnel insane bivali dejhi husna وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون I Allah Želešanuhu vasijet čini, naređuje ljudima da dobročinstvo čine svojim roditeljima. A kaže, ako te oni budu nagovarali da meni širk i kufur i nevjerstvo činiš, nemoj im biti pokoran. Fela tuti'huma, nemoj im se pokoriti. U drugoj suri kaže Allah Đelešanu وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي دُنْيَا مَعْرُوفًا Nemoj im se pokoriti, ali im na dunjaluku budi dobročinitelj. Roditelji, draga moja braćo, kada su nevjernici, najveći čafiri, čovjek mora prema njima biti dobročinitelj. Ne smiješ mu se pokoriti pa ti u nevjerstvo otići, ali mu dobročinstvo moraš činiti, jer te uzvišen je Allah Đelešanu time obavezao. Onda ćete se stivi Allahu vratiti, pa će uzvišeni Allah Đelešanu između vas presuditi. I on će vas o onome o čemu ste se sporili obavijestiti. Pogledajte samo Allahovog poslanika Ibrahima alaihissalam kakav, kakav je on bio prema svojim roditeljima kaže Allah želešanuhu واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ispomeni Ibrahim alaihissalam tog časnog vjerovjesnika od ulul azmi mir rusul onih pet najboljih poslanika on je bio iskren i bio je vjerovjesnik إذ قال ليبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا kada je rekao svome ocu kaže o očiću moj tako mu se obraća lijepim i blagim riječima a on je nevjernik najveći nevjernik koji ima na zemlji koji je svojim rukama kipove klesao i prodavao pa kaže mu ja ebeti o očiću moj Zašto obožavaš onoga ko ne čuje i ne vidi, niti šta kod Allaha koristi? Ja ebeti inni kad džaeni mine na ilmi male mjeti. Kaže, meni je, o očiću moj, ponovo se obraća, o očiću me, moj, meni je od znanja došlo ono što tebi nije došlo, što ti ne znaš. Meni Allah Đelešanu objavljuje, ne tebi. Fe tebi'ni, slijedi me, ehdika siraten se uija, a ja ću te uputiti na pravi put ako me budeš sledio. Ja ebeti, o očiću moj, la ta'budi šeitan, inne šeitane kjane li rahmani asija. O očiću moj, nemoj šeitana obožavati. U istinu je šeitan bio nepokoran svome gospodaru. Ja ebeti, pa opet kaže, o očiću moj, o očiću moj, nemoj obožavati šeitana i nemoj kaže tako činiti pa da te stigne od Allaha Đelešanu u kazna inni ehafu en je meseke azabun min rahman ja se bojim da te ne stigne od Allaha Đelešanu bolna patnja fetekune li šeitani u pa ćeš biti šeitanog prijatelj i sa njim ćeš skupa u džehennemu biti Pa mu onda njegov otac odgovara pa kaže Kale eragibu nente an aliheti ja Ibrahim Kaže jel ti to mrziš moje bogove o Ibrahime Jel ti to mrziš ova božanstva koja svojim, svojom rukom pleše La innem tentehi la Ako ne prekineš kaže ja ću te svojim rukama kamenovati Wahđur ni melija. Idi ti Ibrahime jedan duži period odvojiti se od mene. Nemam ja s tobom ništa. Vidimo kako se Ibrahim Ale i a.s. obraćao lijepim i blagim riječima svome ocu. Nije mu kazao u džahennem ćeš i nevjernik si i takav si, takav si. Nego mu se obraćao lijepim i blagim riječima ne bili se on pobojao i ne bili se vratio. Pa mu kaže o očiću moj, o očiću moj i savjetuje ga. Na kraju nakon toga kaže mu Kale selamun alejke Kaže neka je Allahov mir i spas na tebe Se je tiru leke rabbi Innehu kjane bi hafija Kaže neka je selam Allahov dželešanu na tebe Ja ću moliti Allaha dželešanu da ti oprosti A on je kaže prema meni bio milostiv Možda će neko kazati kako je Ibrahim a.s. tražio da dovi svome ocu i da mu moli za oprost, kada nije dozvoljeno nevjerniku tražiti oprosta. Kažemo, ovo je Ibrahim a.s. učinio u to vrijeme, dok mu nije dok mu se nije razbistilo i dok nije saznao o čemu se radi.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 činio svome ocu nije ništa bio do jedan obični oprost i riječ Ibrahim a.s. dok nije saznao da je on pravi i otvoren neprijatelj Allahu Đelešanu. Pa se je potom odrekao svoga oca. Odrekao se je njegovih dijela njegovih postupaka. U našem narodu i kod našeg svijeta ima poznata izreka kaže da ako je čovjek ružno postupao sa svojim roditeljima, tako će i njegova djeca ružno postupati sa njima. I obratno. Ako lijepo postupa, da će biti. Ovo, obraćo nije generalno pravilo, niti postoji šerijatski dokaz o tome. Ali vidimo u, velikom broju slučajeva, da ne kažem u većini, da se to obistini. Pa pogledajte vi kako se Ibrahim a.s. obraćao svome ocu. Kaže, o očiću moj. Da vidimo sad s druge strane kako se Ibrahimov sin obraća njemu, Pa kaže Allah Đelešanu Kalemma belaga mahu saje Kale ja buneje inni ara fil menami enni ezbahu Kaže pa kada je Ismail alaihi salam sin Ibrahima Kada je odrastao i počeo mu pomagati u njegovim svakodnevnim poslovima rekao mu je Ibrahim alaihi salam Ja buneje, o sinčiću moj, ja vidim u snu da trebam da te zakoljem. Trebam te prinijeti kao žrtvu. Pa kaže, šta ti misliš o tome? Razmisli, šta misliš? Pa je odgovorio Ismail alaihi salam, kale ja ebeti, kaže, o očiću moj. Ibrahim alaihi salam je svome babi govorio, o očiću moj. Vidimo da Ismail alaihi salam sada govori Ibrahimu, kaže, o očiću moj ifal ma tu'mer učini ono što ti se naređuje se teđiduni inša Allahu mine sabirin učini ono što ti Allah Želešanu naređuje ti ćeš mene naći strpljivim vidimo kakva je to pokornost svome roditelju roditelj hoće da zakolje vlasti to dijete a dijete mu je pokorno pa je onda to uzvišeni Allah Želešanu sve iskupio sa jednom žrtvom draga moja braćo najbitnija stvar za vjernika u njegovom životu jeste da bude dobročinitelj. Onome je ko dobročinstvo zaslužuje. A nema nikoga na tunjaluku i ništa živo što se kreće da mu čovjek treba posvetiti veću pažnju od svojih roditelja. Allahov poslanik alaihi salatu wasalam je kazao u hadisu koga bilježi ima Mahmed kaže trojici je Allah Želešanu zabranio ulazak u džennet trojica neće osjetiti džennetskog mirisa niti će se naslađivati džennetskim nepotama mudminu hamr onaj koji pije alkohol wal aku i onaj koji je nepokoran svojim roditeljima od dejud i onaj koji može gledati svoju porodicu da je nemoralna zašto neće čovjek koji je nepokoran svojim roditeljima zašto neće ući u džennet zašto neće osjetiti džennetski mirisa i ljepota. Jer ta nepokornost izaziva srđbu Allaha Đelešanu. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao zadovoljstvo Allaha Đelešanu je u zadovoljstvu roditelja. A njegova ljutnja i srđba je u ljutnji i srđbi njegovih roditelja. Pa kada se na čovjeka njegov roditelj naljuti sa hakom i sa pravom, onda nek zna da je Allah Đelešanu ljut na njega. Pa nek zamisli se i nek misli o svome namazu i o svome postu i o svome zakijatu. Ako je tvoja majka, o Allahov robe ljuta na tebe. Ili tvoj otac. A oni pokorni Allahu Đelešanuhu. jednog dana Allahov poslanik alaihi salatu veselam je sjedio sa svojima sahabima pa ih je upitao Hoćete li da vas obavijestimo najtežim i najvećim grijesima koji postoje na zemlji? Kazali su, hoćemo Allahov poslaniće. Pa je kazao, eli šraku bil da, Allahu Đelešanu druga pripisuješ o okokul validejni i da svojim roditeljima budeš nepokoran. Vidimo da nakon širka nije Allah žele, nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo ni ubistvo, ni krađu, ni ovo ni ono, nego kaže nepokornost roditeljima. Kao što je u prvom onom ajetu koga smo citirali, kaže wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Allah, gospodar tvoj naređuje da budeš da samo njega obožavaš i da roditeljima dobročinstvo činiš. Pa je ostavio Allah šanu i namaz i post i zekijat i hađi i džihad, a kaže da, da pored ibadeta, pored teuhida tog iskrenog Allahu Đelešanu, da obožavaš roditelje. Tako je da obožavaš Allaha Đelešanu i da dobro činiš to činiš roditeljima. Tako ovdje kaže u ome hadisu, najveći grijeh su da činiš širk i da budeš nepokoran svojim roditeljima. Potom je kazao i lažno svjedočenje i lažno svjedočenje i nastavio je tako govoriti i spominjati lažno svjedočenje kažu ashabi da smo kazali da Bog do da prekine time došao je čovjek Allahovom poslaniku alaihi salatu veselam kaže o Allahov poslaniče kaže šta misliš kaže ako posjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da si ti njegov poslanik i budem klanjao i zekija davao i nama i budem hađ obavljao u čijem sam ja društvu ovaj hadis je zabilježio Ibn Hibban u svome sahihu pa kaže ti takav je u društvu ko to bude činio on je u društvu vjerovjesnika i šehida iskreni ako bude bio pokoran svojim roditeljima Znači možeš i klanjati i posti i zekija davati, ako si nepokoran svojim roditeljima, nećeš biti sa poslanikom, niti sa šehidima, nego ćeš biti onda tamo gdje će biti nepokornici. A to je u istinu očita propast. Zato su, draga moja braćo, brojni hadisi koji ukazuju na odliku dobročinstva prema roditeljima i stavljaju dobročinstvo prema roditeljima ispred džihada na Allahovom putu. Jednoga dana Ibnu Mesaud radi Allahu Teala Anhu je upitao Allahovog poslanika kaže koje je najbolje dijelo o Allahov poslaniče. Pa je kazao Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kaže najbolje dijelo koje možeš da učiniš jeste da klanjaš namaz u njegovom vremenu kaže potom koje je Allahov poslaniče kaže potom dobročinstvo roditeljima potom koje kaže potom džihad na Allahov put pa je Allah Đelešanu stavio dobročinstvo prema roditeljima ispred džihada na Allahovom Đelešanu putu والعنا أزمان كيف الحياة بالحشا أناه ألقى المآسي والأسى يلقاني ألقى عذابا قد كساه سقام أجر الله zašto neće čovjek koji je nepokoran svojim roditeljima, zašto neće ući u Zašto neće osjetiti džennetski mirisaj ljepota? Jer ta nepokornost izaziva srđbu Allaha Đelešanu. Allah Ako hoćeš, dragi moj brate, put ka džennetu, da zaslužiš Allahu milost, budi dobročinitelj prema svojim roditeljima. To ti je najkraći put da te Allah Đelešanu nagradi za tvoje djelo. الله صدارا شكورا أنا يا الله من روحك روح لن يحور فأنا للحق كالبرهان لا يترك زورا وعلى الباطل كالبركان ويلا وثبورا فأنا للحق كالبرهان لا zašto neće čovjek koji je nepokoran svojim roditeljima, zašto neće ući u džennet? Zašto neće osjetiti džennetski mirisa i ljepota? Jer ta nepokornost izaziva srđbu Allaha Đelešanu. Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je kazao zadovoljstvo Allaha Đelešanu je u zadovoljstvu roditelja. a njegova ljutnja i sržba je u ljutnji i sržbi njegovih roditelja. Pa kada se na čovjeka njegov roditelj naljuti sa hakom i sa pravom, onda nek zna da je Allah Đeršanu ljut na njega. Pa nek zamisli se i nek misli o svome namazu i o svome postu i o svome zakijatu. Ako je tvoja majka, o Allahov robe, ljuta na tebe. Ili tvoj otac. A oni pokorni Allahu Đelešanuhu. Jednog dana Allahov poslanik alejhi salatu ve selam je sjedio sa svojim ashabima pa ih je upitao: "Hoćete li da vas obavijestimo najtežim i najvećim grijesima koji postoje na zemlji?" Kazali su: "Hoćemo Allahov poslanice." Pa je kazao: "Ali shraku billah, da Allahu dželešanu druga pripisuješ." O kokul validejni i da svojim roditeljima budeš nepokoran. Vidimo da nakon širka nije Allah žele, nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo ni ubistvo, ni krađu, ni ovo i ono, nego kaže nepokornost roditeljima. Kao što je u prvom onom ajetu koga smo citirali, kaže wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana. Allah, gospodar tvoj naređuje da budeš da samo njega obožavaš i da roditeljima dobročinstvo činiš. Pa je ostavio Allah šanu i namazi, i post i zekijat i hađ i džihad a kaže da, da pored ibadeta, pored teuhida tog iskrenog Allahu Đelešanuhu, da obožavaš roditelje. Tako je da obožavaš Allaha Đelešanu i da dobro činstvo čini s roditeljima. Tako ovdje kaže u ome hadisu najveći gdje su da činiš širk i da budeš nepokoran svojim roditeljima. Potom je kazao i lažno svjedočenje. I lažno svjedočenje I nastavio je tako govoriti i spominjati lazno svjedočenje, kažu ashabi, da smo kazali da Bog do, da prekine time. Došao je čovjek Allahovom poslaniku, ale i veselam. Kaže, o Allahov poslaniće, kaže, šta misliš, kaže, ako posvjedočim da nema drugog Boga osim Allaha, i da si ti njegov poslanik i budem klanjao i zekija davao i nama i budem hađ obavljao u čijem sam ja društvu ovaj hadis je zabilježio Ibn Hibban u svome sahihu pa kaže ti takav je u društvu ko to bude činio on je u društvu vjerovjesnika i šehida iskreni ako bude bio pokoran svojim roditeljima znači možeš i klanjati i posti i zekija davati ako si nepokoran svojim roditeljima nećeš biti sa poslanikom niti sa šehidima nego ćeš biti onda tamo gdje će biti nepokornici a to je u istinu očita propast Zato su, draga moja braćo, brojni hadisi koji ukazuju na odliku dobročinstva prema roditeljima i stavljaju dobročinstvo prema roditeljima ispred džihada na Allahovom putu. Jednoga dana Ibn Mesaud radi Allahu Teala Anhu je upitao Allahovog poslanika kaže koje je najbolje dijelo o Allahov poslaniče pa je kazao Allahov vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam kaže najbolje dijelo koje možeš da učiniš jeste da klanjaš namaz u njegovom vremenu. Kaže, potom koje je Allahov poslaniče, kaže, potom dobročinstvo roditeljima. Potom koje, kaže, potom džihad na Allahov putu. Pa je Allah Đelešanu stavio dobročinstvo prema roditeljima ispred džihada na Allahov Đelešanu putu. I došao je čovjek Allahovom poslaniku, alaihi salatu veselam, pa mu kaže, dajem ti prisegu Allahov vjerovjesniče, dajem ti prisegu na džihad da ću se boriti na Allahovom putu. Pa mu je kazao imaš li ti majku živu? Pa je rekao imam. Kaže vrati se i budi uz nju i kaže to je tvoj džihad. Fe fiha fe džahid. Ti sa njom džihad vodi. Budi dobročinitelj sa svojom majkom. Prenosi Abdullah ibn Amr ibn al-As da je jedan čovjek došao Allahovom poslaniku alaihi salatu veselam i kazao mu Kaže o Allahov poslaniće dajem ti prisegu na hijđru na seobu dajem ti prisegu a kaže ostavio sam svoje roditelje da plaču ovaj hadis bilježi imam Ebu Davud u svome sunenu sa ispravnim lancem prenosilaca kaže ostavio sam svoje roditelje da plaču a došao sam tebi da dam prisegu pa mu kaže Allahov vjerovjesnik alaihi salatu wasalam vrati se kaže i raspoloži ih i razveseli ih onako kao što si i rasplakao Ne vrijedi izaći na Allahov put i na Allahovom putu do čovjek je što čini ako roditelji nisu zadovoljni time. Osim u iznimnim situacijama o kojima možemo posebno govoriti. Vrati se, kaže, i raspoloži svoje roditelje onako kao što si ih rasplakao. I kaže Talhata, Talhata ibn Muawija, Sulemi radijallahu anhu, kaže, došao sam poslaniku sallallahu alaihi wasallame i kazao mu da hoću ići u džihad. Pa mi je kazao, imaš li ti majku rekao je imam kaže irđa tel zemha fesemmel dženne kaže vrati se ti tel zem riđlejha i kaže budi kod nje u hadisa kaže budi kod njeni nogu mogli bi to prevesti budi ti prostirač po kome će ona hodati toliko se ponizi svojoj majici i svojim roditeljima to je kaže tu ćeš zaraditi džennet Najlakši način, braćo, kojim čovjek može da zasluži džennet jeste dobročinstvo prema roditeljima. I pravi je nesretnik ko ima roditelje pored sebe, a ne budu oni uzrokom da on uđe u džennet. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednog dana se je popeo na minber i tri puta rekao amin. Pa kada su ga upitali zbog čega si to kazao Allahov poslaniće, nismo te nikad prije toga čuli da tako nešto govoriš. Kaže, došao mi je Džibril i rekao, kaže, teško se onome ko dočeka Ramazan, pa ne budemo oprošteno kroz njegov post i njegov kijam i njegov ibadet i tako dalje kaže Žibril da je rekao poslaniku reci amin kaže pa sam rekao amin da to Allah usteša i kaže također je rekao Žibril kaže teško se onome i neka bude udaljeno od Allahove nagrade Kako dočeka kaže starost jednog ili oba dva svoje roditelja ko sebe Allah Želešanu mu ne oprosti zbog njegovog dobročinstva prema njima Ako hoćeš, dragi moji brate, put ka džennetu, da zaslužiš Allahu milost, budi dobročinitel prema svojim roditeljima. To je najkraći put da će Allah Želešanu nagradi za tvoje djela. I zato je poslanik sallallahu alaihi wasallam upozoravajući čovjeka da ne bude nepokoran svojim roditeljima kazao tri dove uzvišeni Allah Želešanuhu prima la šekke fihin Nema sumnje nikakve. Ovo su riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Za koga je Allah dželle šanu ukazao? Oma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. On ne govori iz svojih prohtjeva. To je sve objava koja mu se obznanjuje. Kazao je tri dove Allah dželle šanu prima nema sumnje. Kaže prva dova jeste kada roditelj dovi protiv svog djeteta. Dovi da njegovo dijete zatekne neki musibet i neki belaj. Će ga stići sigurno. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo je nekoliko skupina kojima će Allah Đelšanu požuriti njihovu kaznu još na Dunjaluku, pored toga što će ih kazniti na Ahiretu. Od njih je spomenuo onoga koji je nepokoran, nepokoran svojim roditeljima. Vidimo, draga moja braćo, da u današnje vrijeme veliki broj govorimo o muslimanima, o nama muslimanima, da je nepokoran svojim roditeljima na ovaj ili onaj način. Ne govorimo o nevjernicima. Kod njih nema nešto što se dove, zove, zove dobročinstvo roditeljima. Kod njih je to nepoznato. Ne postoji. Vidimo čovjeka da možda u mnogo slučajeva napravi nepravdu svojoj majki i ocu zbog svoje žene. To je haram i to je zabranjeno. Ne može se žena nikada staviti ispred majke i oca. Kada bi čovjek imao četiri žene i kada bi imao četrdesetero djece, ne može ih staviti nijedno od njih ispred majke i ispred oca. Nema ništa na dunjaluku što može čovjeku biti preče od majke i od oca. Jedne prilike na hađu čovjek je boravio u šatoru sa svojom majkom i sa dvoje djece i ženom. Pa je izbio požar, a njegova djeca su još bila mala, dojenčad i tako dalje. Pa je izbio požar. I vi znate svi, ili ste čuli u najmanju ruku kako su gužve na hađu, na arefatu i tako dalje izbio je požar na Arefatu, šatori su počeli gorjeti i tako dalje, pa je on, sad čovjek se našao u, dile, u dilemi, njegova majka ne pokreta, a ima dvoje djece, šta da uradi? Koga prvo da izvuče? Od koga će početi sa evakuacijom? Pa je uzeo dvoje djece, svoje iz nije ostavio majku. Kada se vratio, majka je već bila izgodila. Pa je otišao kod jednog islamskog učenjaka, jednog od najvećih halima današnjice pa ga upitao jesam li pogrešio kaže Allah ti oprostio veliku si grešku napravio pa dobro ona je žena stara ona je nepokretna ona će možda za godinu dvije tri ili pet Allah najbolje znaje onako preseliti a djeca ostaju ne može se ništa isporediti sa majkom nema tog djeteta niti te žene niti tog brata muslimana koji se može staviti ispred roditelja kaže Ibn Omer radijallahu ta'ala anhu Imao sam, kaže, ženu koju sam silno volio. Plaho mi je bila draga. A kaže moj babo Omer, kaže, nije je volio. Nije mogao je vidjeti svojim očima. I kaže, naredio mi je da je pusti. Pa sam, kaže, odbio, nisam ga htio poslušati. Pa sam ošao kod poslanika, sallallahu alaihi wasallam, otišao je Ibn Omer kod glavnog emira. Kod emira svih vjernika, čije se riječi ne mogu vratiti. Pa kaže tako Omer mi naređuje, kaže da pustim svoju ženu. Šta da učinim? Kaže pusti je. Pusti svoju ženu. Pa kaže pa sam je pustio. Vidimo da je poslanik sa osanem odobrio postupak Omera radi Allahu ta'ala anhu. Ovo nije generalno pravilo, da znači uvijek kada babo kaže čovjeku pusti ženu da će to učiniti. No, međutim vidimo ovaj iz ovoga hadisa vidimo znači kako čovjek da treba da se ophodi prema svojim roditeljima. Bileže imam Buharija u Edebul Mufredu da je jedan čovjek tavafio oko Kjabe i nosio svoju majku na leđima. I govorio stihove, kaže Ene leha be'iruha muzellelu. Kaže, ja sam njena pokorna deva koja je nosi. Nosi svoju majku u toj gužvi i tavaf jer ona ne može hodati. Pa se okrenuo prema Ibnu Omeru i upitao ga, kaže, Ibnu Omer, jedna Omer, Turani u Fejtuha, kaže, zar ne vidiš, kaže, da sam joj se revanširao, da sam joj se odužio. Pa kaže Ibnu Omer, la Allah, wala bi zapra. Kaže, nisi tako mi Allaha ni jedne zepre. A zepra u arapskom jeziku jeste one muke i oni izdisaji koje žena čini dok se porađa. Kaže, nisi ni jednog tog izdisaja nisi joj se revanširao. Kako joj se možeš revanširati? Čovjek, draga moja braćo, ne znam šta da učini na ome svijetu prema svojim roditeljima. Ne može im se nikada revanširati. To je nemoguće. Osim u jednom slučaju. Šta god da učini. Neka niko ne pomisli ja hranim svoga roditelja i dajem mu materiju i tak to ništa ne znači. To sve, dragi moji brate, što ti činiš, to je sitnica mala, neznatna u odnosu na ono što su oni učinili. Jer oni su te čovjekom učinili. Oni su te odvojili Koliko je tvoja majka trebala sabra i strpljenja za tebe od malih nogu othrani. Pa je kazao, nisi, kaže, ni jedne jedine zepre. Kazao je uzvišeni Allah Đelešanuhu ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرحا ووضعته كرها I kaže, mi smo obavezali čovjeka da dobročinstvo čini svojim roditeljima. njegova majka ga je u mukama nosila i u, mukama, ga, u mukama ga je porodila obavezan je čovjek da čini dobročinstvo svojim roditeljima zbog toga što ga je majka nosila i rodila i odhranila i čovjekom ga učinila kako može da joj se oduži može da joj se oduži samo u jednom slučaju koga je spomenuo Allahov poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu koga je zabilježio ima muslim kada je rekao Čovjek se kaže ne može odužiti svojim roditeljima nikada, osim u jednom slučaju, da nađe svoga roditelja, oca ili majku kao roba, pa ga kupi, pa ga oslobodi. Jer čovjek koji živi kao rob, kao da je mrtav. Pa čovjek drugi kad ga kupi, pa ga oslobodi, kao da ga je oživio. E tad se je čovjek jedino revanširao svome, svome roditelju. I zato je uzvišeni Allah te barak je učinio da posebnu nagradu ima roditelj kada njegovo dijete malo preseli, vrati se Allahu Đelešanuhu. Kaže Allahu vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallame, kaže vaša djeca koja mala umru su, kaže ženevske ptice. Jedno od njih će sresti svoga roditelja na sudnjem danu, kaže, pa će ga uzeti za odjeću i neće ga pustiti do ga ne uvede u ženevce neće dati Allahu Đelešanu će kazati gospodar moj ovo je moj roditelj i neću ga pustiti dok ne uđe sa mnom u džennet pa će i Allah Đelešanu uvesti u džennet na sudnjem danu doći će čovjek pa će mu Allah Đelešanu staviti krunu počasti na njegovu glavu čiji jedan biser vrijedio od Dunjaluka i svega što je na Dunjaluku pa će kazati odakle meni ovo Allah o uzvišeni gospodaru ja to nisam zaslužio pa će mu Allah Đelešanu nakon toga odjevnut će ga u ogrtač počasti, pa će kazati, a otkud mi ovo? Pa će kazati, to je, kaže, zbog dobročinjstva toga djeteta koje je činio učeći Kur'an i radeći po njemu. Zato čovjek, draga moja braćo, ne smije zaboraviti dobročinjstvo prema roditeljima ni nakon njihove smrti. Ibn Omar radijallahu ta'ala anhu je jedne prilike izišao iz Medine, pošao je za Meku. Pošao je i poveo je sa sobom devu i magare, pa je jednom jahao na ovome, a drugo se odmaralo i tako, da bi mogao znači konstantno putovati. Pa je sreo jednog pustinjaka i upitao ga, kaže, za ti nisi sin toga i toga. Rekao je, jesam. Pa je rekao, uzmi, kaže, ovo magare i dao mu je crvenu kap, jednu crnu kapu koju je imao, koju je stegnuo oko svoje glave. Jer u tim predjelima gdje su velike žege, neophodno je da čovjek pokrije glavu. Pa mu je to dao, a on je išao dalje od pivene glave. Pa kad su ga upitali njegovi prijatelji koji su sa njim, zbog čega si to učinio? Kaže, tako mi Allaha čuo sam Allahovog poslanika da je kazao, najbolje dobročinstvo koje čovjek može da učini, kaže, jeste da bude dobar sa prijateljima svoga oca. Otac je ili majka imali prijatelje, pa su preselili Nakon toga najbolje dobročinstvo koje čovjek može učiniti svojim roditeljima nakon njihove smrti jeste da bude dobar sa tim ljudima. Pa mu je dao, znate šta znači da ga moja braća u tim predjelima dati jahalicu svoju? Znači ko čovjek koji kada bi imao sada dva prevozna sredstva, kamiona ili automobila i tako dalje i dođe čovjek i on u pokloni jednu. Pokloni mu svoga Mercedes. E tako je Ibn Omar postupio. Kaže, a kaže njegov otac je, kaže, bio prijatelj moga oca. Sjetite samo, samo poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji je uvijek kada bi zaklao žrtvu poslao bi onim prijateljicama od Hatidže radijallahu ta'ala anha uvijek bi nešto poslao. Pa je Aisha radijallahu ta'ala anha druga žena poslanika bila ljubomorna. Pa je kazala pa dobro Allahov poslaniće zar ti Allah nije tu kaže staricu zamijenio boljom od nje. Ja sam mlađa i ljepša. Pa je kazao poslanik naljutio se i kazao tako mi Allah, nikad nije kaže poslanik nije zamijenio boljom. Pa kaže Ajša, kaže, nikad mi više nije nampalo, kaže, da uvrijedim Hatiđu. Vidimo kako je poslanik, sallallahu alaihi sallam, postupao sa prijateljicama, jeli, svoje, svoje žene. I doći će čovjek na sudnji dan i uzvišeni Allah Đelešanu će ga dignuti velike deređe, na velike deređe i velike stepene, pa će upitati odakle meni ovo, o Allahu poslaniće, kaže, to je zbog istikvara i oprosta koje je činilo tvoje dijete tebi. Znači svaku stvar, draga moja braćo, koju čovjek uradi, njegov roditelj ima korist od te stvari. Dobročinstvo prema roditelju. Ne mora tu biti nekakav ni poseban nije. Šta god da učiniš tvome sa roditelju piše dobro. Ali danas vidimo među muslimanima možda oni koji kada bi njegov otac kada bi ustao iz zemlje pa vidio što čini ponovo bi umrao zbog toga što vidio ono što čini zbog njegovog posla možda je on kriv što nije odgojio svoje djete pa onda snosi posljedice jeli, onoga što čini nakon njegove smrti. Molim uzvišenog Allaha Želešanu da nas učini od, dobro, od dobročinitelja našim roditeljima, da nam najbolje učini naša zadnja djela i da nas spoji u dženetu sa našim poslanikom, ali i sratu wasalam, wa sallallahu ala sidina Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakum Allah. والنداء المجروح غاب مع الأفق وغابت مزاعم ووعود والشعارات كلها سقطت في الأرض وغابت حناجر ووعود كلهم يدعي لك النسب الأوفى وأنت الحر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولغي يتناد يصرخ أين الزحف بين الرجال ثنين الحنين وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله وجهه ورصاص من حوله